se nad muslimanima isprobavaju najmodernija oružja, da se muslimani na najgore i najsvirepije načine ubijaju. A s druge strane ne nalazimo one, osim vrlo male skupine iskrenih mu'mina, koji hoće i žele i mogu da stanu u svoju braću muslimane da im pomogu.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 وأصيلا braću u islamu, hvala Allahu tebareke wa ta'ala i zahvala na njegovim svim blagodatima, koje kada bismo brojali, ne bismo mogli nabrojati, a posebno na najvećoj njegovoj blagodati, blagodati dini Islama i upute ovoj pravoj vjeri, ovoj vjeri koju je uzvišeni Allah šanuhu, sa kojom je poslao sve svoje poslanike i sa kojom su došli svi njegovi vjerovjesnici. Ovom vjerom koju uzvišeni Allah je odabrao za sebe i sa kojom je zadovoljan. Hvala uzvišenom Allahu šanuhu na njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima. Hvala mu uzvišenom tabaraka wa ta'ala na njegovoj veličini i veličanstvenosti. Hvala mu uzvišenom i zahvala na njegovim svakodnevnim blagodatima koje daruje ovome ummetu. Islamski ummete. Uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, nije propisao ovu vjeru da bi ona bila napisana u knjigama i stajala u rafovima, u bibliotekama i da bi u knjižarama krasila police, već da bi je ljudi znali, poznavali, da bi po njoj radili i vjerovali je, da bi je primjenjivali u svakodnevnom svome životu. Naš islamski ummete, kada vidimo našu vjeru, koja nam propisuje sve u našem životu sa jedne strane i koja je savršena vjera u kojoj nema nikakve manjkavosti, koja je upotpunjena vjera tako da joj ne treba ništa novo, niti je nešto u njoj miška pa treba iz nje to izvesti, već je savršena i potpuna vjera objavljena do Allaha Šanuhu i nama takva izvorna, dostavljena. Kada pogledamo to sa jedne strane, i situaciju danas muslimana u kojoj živimo, ova tlačenja, ovi progoni, ovi napadi na muslimane, ovaj zulum i ova nepravda koja se čini na istoku i zapadu, na sjeveru i na jugu, a muslimani, pored svoje brojnosti, da ne imaju snage da zatraže pravdu i svoja prava, a kamoli da se odbrani, a kamoli da oni budu nosioci prava, da oni budu nosioci istine i da oni među ljudima sude i da ljude izvedu iz robstva ljudi u pokornost Allahu te barake wa ta'ala. Resulullah sallallahu alaihi ve nam je ukazao na ovu situaciju kada je rekao doći će vrijeme kada će na vas navaliti narodi kao što navali družina na jednu sofru da jede hranu je li to zbog naše malobrojnosti Allahov poslaniće, upitaše ashabi. A on kaže ne, vi ste tada mnogobrojni, ali ste slabi, kao borska pjena. Nemate snage. Vas je zadesio vehn, vas je zadesila jedna bolest. A šta je ta bolest Allahov poslaniće? Šta je taj vehn? Upitaše ashabi, a on im odgovara hubbu dunja wa karahijetul maut ljubav za ovim svijetom i mržnja smrti. Vi ćete toga dana voliti ovaj svijet i toga dana dunjaluk, materija će vam biti cilj. Živit ćete i radit ćete radi nje. Radovat ćete se radi nje. Žalostit ćete se radi nje. prijateljevat ćete sa ljudima radi nje i neprijateljevat radi nje. Sve će vam u vašem životu biti ta materija, taj dunjalu. A mrzit ćete smrt. Mrzit ćete susret sa svojim gospodarom, Allahom te bareke ve ta'ala, koji mu'minima obećaje najbolju nagradu i najbolje džennete. Bojat ćete se smrti. Pa će drugi na vas navaliti, jer će vas vidjeti pored vaše mnogobrojnosti da ste slabi. I zar nije danas takvo stanje naših uzbeka? Zar je uzvišeni Allah šanuhu zadovoljan sa našim stanjem? Sa jedne strane da se nad muslimanima isprobavaju najmodernija oružja, da se muslimani na najgore i najsvirepije načine ubijaju, a nigdje ne vidimo tih organizacija i udruženja koja dižu parolu očuvanja ljudskih prava. Gdje su sada te organizacije? Zar ne ima prava za islam i muslimane? Koja je to kategorija ljudi i ko je to podijelio ljude na te kategorije? Tako da se na tone i tone eksploziva istresa na nejači, Isreza i izbacuje na one koji nemaju snage da se odupru bez ikakvog suda i presude, bez dokaza i dokazivanja. Zar to nije najveći stepen zuluma koji se danas nad našim islamskim ummetom sprovodi s jedne strane? A s druge strane ne nalazimo one, osim vrlo male skupine iskrenih mu'mina, koji hoće i žele i mogu da stanu u svoju braću muslimane da im pomognu. Već nasuprot tome nalazimo i nailazimo na mnoge države i zajednice koji staju u zulum i pomažu zulumčara protiv mazluma. I pomažu one koji nepravdu čine nad onima kojima se nepravda čini. I gdje je kraj tome naš ummete? Mi očekujemo izlaz i mi očekujemo pomoć, ali mi ništa ne činimo da bi to došlo. Kao vrijeme kada nam Resul sallallahu alaihi ve kaže ili ćete pozivati na dobro i odvraćati od zla, ili će Allah dati da nad vama najgori zavladaju, pa ćete Allahu domu činiti i moliti ga, a on vam je neće uslišati. Pa će najbolji među vama dove činiti, ali Allah dove ne prima. Uzvišeni Allah u Kur'ani Kerimu kaže Inna Allaha la yugayiru ma bi Hatta ma bi Allah ne mijenja situaciju jednog naroda dok se sam taj narod ne promijeni. Dok taj narod ne promijeni svoj odnos sa Allahom te barake wa ta'ala. To znači dok ne shvati da je osnova ovoga življenja na ovome svijetu i badet i pokornost Allahu te bareke ta'ala. Ne kažemo da će čovjek cijelo svoje vrijeme na ovome svijetu provesti u namazu, jer to je i nemoguće, niti u ostalim ovim ibadetima koje poznajemo. Već to znači da tvoj cjelokupni život treba da bude u skladu sa principima ove vjere u pokornosti uzvišenom Allahu te bareke ve taala jer ako se Allahu ne budeš pokoravao Allah će dati da se pokoravaš svome dušmanu da tvoj dušmanin nad tobom zavlada kao što Resulullah sallallahu alaihi ve sellem nam opisuje u Allahovim zakonima između ostalog da kada ljudi ne budu vladali po Allahovoj vjeri, kada budu ugovori između sebe i uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala prekinuli, kada se olako sa vjerom budu odnosili, kada vjera bude jedan sporedni dio života, nešto dobrovoljno, jedan dio kulture i ništa više, a ne bude osnova i temelj ovoga života, u tom slučaju neprijatelj vaš će navaliti na vas, pa će vam uzeti jedan dio zemlje kojom vi vladate. I zar se to danas nije desilo? Kod nas u Bosni, ako nije jedan dio, ako nije cijelu, onda jeste jedan dio. Ako nije na Kosovu, ako nije u Palestini, ako nije u Afganistanu, ako nije u Čečeniji, ako nije u mnogim drugim mjestima, pa gdje je onda? Zbog našeg udaljavanja od Allahove u vjeri. A uzvišen je Allah kaže kuntum hajra ummetin. Vi ste najbolji ummet. Vi ste najbolji narod koji se među ljudima pojavio. Ali ne samo po imenima. bil ma'ruf. Zato što pozivate na dobro. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ i odvraćate od zla. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ i čvrsto Allaha vjerujete. Dakle, Allah vam je najpreći. Šehadat koji govoriš, s kojim si postao musliman i s kojim jesi musliman, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, sprovodiš u svojim dijelima. I nije dovoljno da on bude samo na jeziku, već se od tebe traži na tvojim dijelima. I zato, dok mi i dok naš cjelokupni ummet ne promijeni svoj odnos prema Allahovoj u vjeri, zasigurno se ni naše stanje muslimansko promijeniti neće. Dok olako budemo shvatali i gledali na svoju vjeru. I pogledajmo sami što nam se radi. I pogledajmo to dokle će nam se raditi. Do jučer oni koji su pozivali da dođu u Bosnu i da pomognu. Danas se takvih odriču. Danas takve zatvaraju. Danas takve proganjaju one koji su dobili odlikovanja. One koji su jučer valjali, a danas im ne valjaju. Zašto? Zbog čega? Zato što tamo nekome nije drag i nije pravo. Ti si u svojoj zemlji praktično postao stranac, postao tuđinac. I to se hoće da uradi. Da ne imaš mjesta, da nemaš boravka svoga, da budeš uvijek protjeran i uvijek izbjeglica, a to ti Allah nije odredio. Jeste svojim kaderom ti dosudio, zato što smo to i zaslužili, tebi na kesebet eidikum, ali šarijatom svojim, svojim vjerozakonom nije propisao, već je propisao da budemo najbolji, da budemo prvi u svemu, a jesmo li to? Ima li jedinstva među nama muslimanima? Moralo bi biti. Zašto ga ne bi bilo? Jedna vjera, jedan Allah, jedan poslanik, jedna knjiga, jedna kibla. Šta nas onda to dijeli? Samo treba da se svi okupimo oko toga kao što Kur'an kaže وَاَتَلْسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا Svi se prihvatite za Allahovo uže. A ako budemo mi govorili, mi u Bosni imamo svoj islam, a Arapi imaju svoj, a Turci imaju svoj. Wallahi, kad dođu da nas napadnu, neće nas pitat kojeg ste vi islama, jeste li turskog, arapskog ili bosanskog, kojeg ste vi mezheba, nego će kazat vi ste muslimani. Čak nećete pitat klanjaš ili ne klanjaš, već će gledati jesi jer mu je to dovoljno, jer si ti onaj potencijalni samo što oni kažu terorista, a mi kažemo musliman kako treba. I zato nema nam uspjeha dok se cijelokupni islamski umet ne osvijesti i dok ne dođe sebi i dok se ne ujedini. Jer ako mi u Bosni budemo imali halifu, a je u Turskoj svoga, a ona je u Čečeni svoga, a Arapi svoga, šta će onda na kraju biti? Doći će do samog sukoba između tih takozvanih halifa. Ne može se to tako desiti. Jedan je umet, Jedna je vjera. I svi smo dužni oko toga da se okupimo. I podsjećam vas u ovom Mubarek danu, u danu Bajrama muslimana, podsjećam vas da ne zaboravite svoju braću muslimane širom svijeta koji su protjerani, izgnani iz svojih domova, ni zbog čega drugog, već samo zato što kažu Rabbun Allah, naš gospodar je Allah i njemu se pokoravamo. Ne mogu to da gledaju mnogi. Smeta im. I pod ovim ili pod onim izgovorom radit će ono što rade i što su radili. I neće prestati. I nemojmo se nadati. Jer nam Kur'an kaže, a Kur'an je istina, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا I neprestano će se protiv vas boriti dok vas od vaše vjere ne izvedu. Ako ikako mognu. Pustit će oni da budemo muslimani po imenu. Pustit će oni da nadijevamo muslimanska imena. Pustit će nešto, jer ne mogu sve ukinuti. ali hoće srž, hoće dušu našu da uzmu i onda nakon toga sve lako postaje. I zato naš ummete budimo svjesni i nemojmo biti od onih koji su u gafletu. Podsjećam i sebe i vas na kratkoću ovoga svijeta. Podsjećam na sve, na kratkoću ovoga dunjaluka, koliko god živjeli na njemu, 50, 100, manje ili više godina, Eđel će doći i u to sumnje nikakve ne ima. Eđel je već određen. I zato kada najstariji opisaš, kako je vidit vidiš da su bili sami sumnji, da li da taj svoj život odrede, da je bio dan ili možda jedan Pa zar vrijedi za taj dan ili za taj dio dana žrtvovati vječnost i ahiret a u nju nimalo sumnje ne ima. Jer onaj koji je dao da sada živimo i da budemo na ovome svijetu, da će i da umremo, da će i da proživljeni budemo. A onda je veliki sud u koji nimalo sumnje ne ima. I zato pametan je onaj i mudar ko se pripremi za, za to vrijeme. Ko svede sa sobom svoje račune, ko ispravno radi, ko se čuva onoga što je uzvišeni zabranio, pametan je onaj koji radi po propisima ove vjere. Naš islamski ummete, ovo je jedan veliki dan od Allahovih dana u kojima je počastio ovaj naš ummet ovim Mubarak Bajramom Ramazanskim u kome muslimani veličaju uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala i zahvaljuju mu na velikoj blagodati završenog posta, na velikoj blagodati što je mnogima uzvišeni Tebareke wa ta'ala oprostio grijehe koji su iskreno u ime njega i te činili i postili. Zahvala Allahu se čini i tekbiri se u ovome danu donosi. Gledajmo i mi da u tome učestvujemo. Molim uzvišenog Allaha Tebareke wa ta'ala da nas na pravome putu učvrsti, da nas ojača, da nas pomogne, da nas učini nepokolebljivim, čistim, čvrstim mu'minima sa kojima je On zadovoljan, da nam dadne da shvatimo naše obaveze i odgovornosti u pogledu sebe, naših porodica, naše djece, naše rodbine, našeg džemata, našeg ummeta, da nam dadne snage da ustrajemo na pravome putu, da budemo čvrsti, da se ne pokolebamo pred iskušenjima koja su pred nama, molimo uzvišenog Tebare Vata'ala da nam oprosti svima grijehe i da iz ovoga nesvira izađemo svi oslobođeni naših grijeha. Molim uzvišenog Tebare Vata'ala da nas učini od naših, od svojih iskrenih i čvrstih mu'mina sa kojima je on zadovoljan. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي أنت فخري أنت نوري مع الله تبارك وتعالى أنت برهاني على قدسي كان ميدان استني دوغج لن تستوري استني دوغج كل سداسي ويستوري جوغج دوغج جاي كوي إما وفي يدي سادس do ovog našeg današnjeg dana. I imat će posljedice do sudnjeg dana. A to je događaj dvojice sinova, sinova Kada je jedan od njih primio uzvišenom Allahu kurbana, kao i drugi, ali od jednog od njih bi, a od jednog ne bi primljeno. Pa ovaj od koga nije bilo primljeno, reče bratu svome, ja ću tebe ubiti. A ovaj mu odgovara, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah prima i kabul čini od muttaqija, od bogobojaznih Kao što Allah Đelešanu kaže u kuranskom ajetu, do njega ne doseže meso, niti krv kurbana, već do njega dolazi bogobojaznost vaša, takvaluk vaša. أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام ovaj pobožni Adamo ali kaže svomu bratu, ako ti pružiš svoje ruke prema meni, da me ubiješ, ja svoje ruke prema tebi pružiti neću. Ja ne mogu to učiniti. To se meni ne može Ja se bojim Allaha gospodara koji taj takva koji te navede da čini svako dobro i sve ono što Allah voli i koji te spriječi od svakoga zla, koga Allah svakako ne voli. I od toga su mnogi propisi propisani. I od toga je ovaj naš post gdje uzvišeni Allah kaže, ovi koji vjerujete, naređen vam je post, kao što je naređen onima prije vas, da biste bogobojazni Dakle, od nas se traži ta bogobojaznost, taj takvalu takva sahidja. أنا الإسلام أهواه وعين الله ترعاه أنا الإسلام أهواه وعين الله ترعاه إذا الطاغوت نزله To je taj, to je taj cilj kome težimo, dakle pokorni, šanuhu robovi da budemo. Zatim kaže ovaj pokorni Allahov rob, ja hoću da ti poneseš i moj i svoj grijeh. Pa da budeš od stanovnika džahennema. A to je kazna zolomčari. Ovdje što kaže ja hoću, nije da on to voli, da to priželjkuje, da mu je to drago, ne. to se iz ovoga napada jer kako će svome bratu željeti dobro, a već je opisan innama je Allahu minel Allah prima od od Dakle, već je opisan da, da je od bogobojani. Pa kako može poželjeti svome bratu neko zlo? To nije željenje zla svome bratu, već u slučaju da ti mene ubiješ, onda ćeš ponijeti i svoj i moj grijeh i postat od džehennema. Dakle, u tom je slučaju nećeš ništa dobiti. Onaj u stvari koji je dobiti to sam, to sam u stvari ja, jer ćeš me na taj način osloboditi moga grija, a ja to želim da se oslobodim grija, a ja tebe spriječiti ne mogu da ti mene. Ne mogu te spriječiti ako ti to želiš, ali ja svoju ruku protiv tebe dići neću. I zato u ovome slučaju bolje je biti Ademov sin koji je ubijen nego Ademov sin koji je ubijen. I zato upozorava Resulullah ali salam i kaže kada se dvojica muslimana sastanu sa svojim sabljama i ubica i ubijeni su u džehennemu. دعوتي سيري سيري سيري Pa Pitaju vam to Dobro, ubica. On je skrivio. A zašto ubijen je? Kaže, zato što je on nastojao i želio da obije svoga brata. Muslima. Zato što je on nastojao da ova njega nije ubio, on bi njega. To mu je bila namjera. A dijela su prema namjera. Budi ubijeni, Adamov sina nemoj biti onaj koji je, onaj koji je ubica. Kada se radi o muslimanima. Šta je navjelo toga Ademovog, ali i sina, da učini to što je učini? Naveo ga je Hasan za ono što mnogi danas uništava. Ono što pojede dobra djela, što ih uništi, kao što vatra jede drva. Tako i hased, tako i ovaj zavis jede dobra tijela. Uništava. I zato nam naređuje Allah uzvišeni, kao i svome Resulu, sam, da tražimo kod njega utočiš. Od zavidnika kada zavidi. ومن شر حاسد i da hasad. Jer ćete hasad navesti na mnoge druge grije. Kao što je kibur i Oholos navela šeitana i sve one koji ga slijede u tome. Na mnoge druge grije. Dakle, osnova grija vidi brata muslimana da je kao on ili datovo više nego njemu, volio bi da taj ne ima, da mu nestane toga, makar on to i ne dobio. To je taj hasad. To je to što je zabranjeno. Dakle, zavidit nekome na dobru koje on ima i željeti da ga nestane, da nestane toga dobra kod njega, makar taj koji zavidi ništa od toga ne ima. Nikakve koriste. Na šta to ukazuje? To ukazuje da unutra nešto nije u redu. Da se unutra mora čistiti, ispirati i tako dalje. I ovdje smo spomenuli u jednom od sura uzvišeni Allah se zaklinje sa 11 zakletvi. A nakon toga kaže kad eflaha men Uspio je, što znači uspio je, postići će ono što želi, a sačuvat će se onoga čega strahuje. Dakle, taj je Ko? Men Ko svoju dušu očisti. وقد خاب من desa. A propao je koji je onečisti. I zato Ulema kaže da je čišćenje prije čišćenje. I to treba upamati. Kakva je razlika ogromna. Kad hoćeš u jednu posudu da staviš med, mlijeko, nešto lijepo, šta ćeš uraditi prvo? uzet ćeš pa ćeš očistiti tu potpudu, pa ćeš onda to najljepše staviti. E, ne znam kako to lijepo, ako ga staviš u nečistu posudu, šta će biti od njega? Ko to jesti piti? Kada bi rekao, ovaj med je divan, ali u njemu ima te i te nečistoće. Ko bi ga uzeo? Da Bog sačuva. Tako je i to. I tu je uzrok. I vidimo razlog zašto neki koji su po svojoj vanjštini prihvatili islama. Zašto se neki vraćaju na stare grije? Vidiš da prihvatio se dina, maša Allah. Ne znamo da pri njemu ima ove mahane, otvorene, vanjske, jasne. Ali nakon izvjesnog vremena vidimo da se vraća na onu prvu prijete ove koju je učinio na prvu slabost, na prve grije. Zašto? Zato što prilikom te ove nije to očistio. Učinio je te ovu, ali nije u potpunosti sa tim Nije rekao sve od grijeha na stranu, a hoću za pravi Ne, nego je rekao sve od grijeha na stranu, osim toga ja ću malo ga držati. I kad mu se god ukaže prilika, on će se vratiti tom je griju. I zato je potrebno prilikom te obe dobro očistiti. Dobro se iščistiti i zato Kur'an kaže tubu in Allahi teubeten nasuha. Teube učinite Allahu, pokajte Allahu, čistom teubom, ništa nakon toga od nečistoće ne ostaje. Allah vam nudi, Allah vam pruža priliku, zato to iskoristite i bolje se poznate koja je oba čista jer ona ima i svoje znakove da čovjek je drugačiji skroz iza, iza nje, nakon nje, onda isto tako da ga dobro djelo navodi na drugo dobro djelo, da mrzi da se vrati, osjetit će slatni ima na to, da mrzi da se vrati kako u nevjerovanje, tako i na bilo koji grijeh koji je prije radio, odvratan, ogava, mrzi ga, jer se ne može sastati u jednome srcu iskren ljubav Allaha iskreno vojenje ove vjere i želja za, za Pomiješano, nije još ispravno, nije još u redu. I zato jedno veliko je upozorenje na ovaj haset. Da čovjek ne bude nikome zavidan ako ti je Allah dao i ono što ti je dao, a svakom je dao ono što mu pripada po njegovoj Allah, Allaha tabarak wa ta'ala mudrosti. Budi zadovoljan na tome. Ako si zadovoljan, na in šačartum la nekom, ako budete zahvalni, ja ću vam povećati. Ako vidiš da je nekome drugome, Allah više dao, onda pogledaj i na onoga kome je manje dao od tebe pa ćeš biti zahvalan na onome što je tebi dato. I budi svjestan toga da ti ne znaš Allahovu mudrost i ne možeš prozvijeti Allaho znanje i zato da ti je više dato možda ne bi valjao. I zato budi zahvalan na onome što ti je Allah dao i nemoj biti zavidan nikome i traži ačidu kod Allaha te baraka wa ta'ala od od toga da budeš zavidan bilo kome i moli ga da te očisti. Moli uzvišnog Allaha te baraka wa ta'ala da očisti naše duše, da nas učini učvrsti i iskrenih vjernika sa kojima je on zadovoljan. Amin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك أن خلا جفا فغدا خافقي مثل جمر الغضا يا رفيق الصبا كلنا ذو خطا رب سيف نبا وجواب كبا يا رفيق الصبا oh. القلب احتسى بركانا وفجره والسلام على رسول الله وبعد Uzvišen je Allah šanu u ovim kuranskim ajetima ukazuje nam na činjenice i stvarnost koje niko ne može poreći. Kaže nam kako možete da ne vjerujete Allah. govor je upućen ljudima uopšte. Ovo je govor upućen u obliku pitanja. Kako? Kako ne vjerujete Allah? Ali u stvari ovo pitanje znači čuđenje. Znači kaj. Kako se to vama može desiti? Nije normalno, nije prirodno da čovjek ne vjeruje. A šta je dokazat? Dokaz zato je ovo što uzvišeni Allah kaže وَكُنْتُمْ fa فَأَحْيَاكُمْ Pa bili ste mrtvi, nije vas bilo. I bio. je da živite. Summe yumitukum, summe yuhyikum. Zatim će vas opet usmrtiti, zatim će vas opet oživjeti. Ako neko živi, ako neko danas sumnja da živi, neka sumnja i da će biti proživljen. Jel može pametan čovjek danas sumnjati da postoji, da živi na zemlji? Nek uzme, neka se opipa. Taj koji sumnja u svoje postojanje danas, nek sumnja, pameti ne ima. A da bi bio šerijatski neko zadužen, prvi šart je da ima pamet, da je normalan čovjek. A normalan čovjek neće posumnjati u sadašnje svoje postojanje. Kad ne sumnjaš da se sada živi i da te je neko stvorio, iz ničega. Zašto sumnjaš da ćeš biti proživljen drugi put i da će te taj neko opet drugi put stvoriti? Ako je taj neko, kaže uzvišeni Allah, em huliku min gajri šej. Jesu li stvoreni iz ništa, tek onako, slučajno. Samo po sebi. Em humul halikun. Ili su oni stvoritelji. Da nisu oni sebe napravili. Em se od Ili su stvorili nebesa i zemlju. Wallahi ne znaju šta je na nebesima i na zemlji. A kamoli da to naprave i da stvore on nešto. Što je veći džahil, što je veća neznalica, sve više nos diže i sve se više okoli. I zato normalan čovjek, pametan čovjek to ne može zanijekati. Ne može zanijekati Allah proživljenje poslije smrti i sve ove vjerske istine koje dolaze nakon toga. Normalan čovjek to ne može tako posumnjati u to. Što znači, a je osnova kod ljudi vjerovanje, a ne nevjerovanje. Što jest činjenica istina. Prvo, jer je prvi Allahov vjerovjesnik ne bi bio ko? Adam a.s. prvi čovjek i prvi vjerovjesnik. Dalje, što se svi ljudi rađaju ala fitratil islam. U čistoj prirodi islama. Znači, osnova kod čovjeka jeste iman i vjerovanje, a nevjerovanje nije osnova. Nevjerovanje je nešto ubačeno, nešto neprirodno, nešto nenormalno. I zapišene Allah se čudi. I kaže, tak forum, Kako vi da ne vjerujete? on to nam ja, Bili ste mrtvi, nije vas bilo, niste postojali, فأحياكم pa vas je on oživio. نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبم هيا قصائد سائلي ثم يميتكم ثم يحييكم Zatim će vas usmrtiti, u što niko ne može da posumnja. Thumme yuhyikum, zatim će vas ponovo oživjeti. Zašto? Thumme ilaihi turđehu. To je taj cilj. Zatim ćete se njemu vratiti. A šta znači vraćanje Allahu Đalešanu? Drugim riječima, pred mene ćete stati. Što znači, bit ćete pitani za ono što ste radili na ovdje svijetu. Jahsebul insanu en jutrake suda. Misli li čovjek da će biti pušten, napušten bez kontrole, bez praćenja, da je slučajno tek tako nastao, Bez cilja i razloga, Bože sačuvaj. To kod Allaha ne može biti. To može biti kod ljudi da nešto rade iz zabave, iz nečega kada ne imaju cilja nekoga. I to ne kod pametnih ljudi. A kamo li Allahu da se to desi. Stvorio je ljude sa ciljem. I tačno zakone propisao po kojima su dužni da idu i da se vladaju i tačno uspostavio kontrolu na njima. Kada su ovakvi naši dunjalučki aparati, sjediš u svojoj kući, a tamo te neki prisluškuje šta ti pričaš, da ti nisi neki potencijalni. Šta znaš? Ili te kroz prozor slika kakvi su tek Allahovi dželnešanohu sistemi. Namjera pogriži. htio si hajr, nastojao hajr. Inša Allah, nećeš biti kažen za to. Ako trudiš se da ispravno radiš, ako nastojiš da po propisima se vladaš i tako dalje. Namjera je puno važna. Kako je to tek od Allaha Dakle, zatim ćete se Allahu vratiti slagat ćete račun za ono što ste radili. Neće biti to tako tek lako proći. Hoće samo jednoj skupini ljudi. Koji su to? Ili recimo i drugoj skupini. Koji su? Koje su to dvije skupine? Kojima će lako proći. Bez računa. Znate li? To je dvijema vrstama ljudi. Kojima će lako proći bez računa. Najboljoj vrsti i najgoroj vrsti. Kako? najboljoj vrsti mu'mina. 70.000 mu'mina ovoga ummeta ući će u džennet bez polaganja računa. Lako će im proći. Uopšte polagati jer su gledali Allahu da udobaju. Allah je najpreći. Makar se cijeli svijet vrnu. Makar svi bili protiv. Allah je preći. Ima Allah. Tak neće polagati računa. I druga skupina koji neće imati mizan Terezija, to su kafiri. Fela nuqimu lahum al qiyameti vezna. Ja su ne znam šta radili od dobrih dijela. Ništa im ne vrijedi na sudnjim danu. Takvima ne koristi. Jer ne imaju osnove, a to je iman. Bez imana ništa ne koristi. Dakle, to je osnova da će čovjek odgovarati za ono što je radio na ovome svijetu. I to pred kim će odgovarati? Pred ljudima njemu sličnim, Bože sačuvaj. Pred stvoriteljem ljudi, Allahom Đelešanuhu, čija je nagrada, prava nagrada i čija je kazna, Bogme, prava kazna. I zato tamo će biti i prava nagrada i prava kazna. A na ovome svijetu je sve privremeno. Da je sve najbolje ili ne daj Bože i sve najgore. Sve je privremeno i sve će proći i neće biti trajno. Na ovome svijetu sa smrću sve prestaje i uživanje i patnja. Doći tamo ne ima više smrti. Tako da ni uživanje ne prekida se, a ni patnja, ne daj Bože, ko bude u njoj, ne prekida se. Thumme Zatim ćete se njemu vratiti. To jeste polagat račun za svoj iman, za svoje vjerovanje i za, i za svoja djela koja ste radili. Zatim nam kaže uzvišeni u ovom drugome ajetu Huvalladhi khalaqa lakum ma fil On je taj koji vam je sve stvorio na zemlji. Čujete li ove riječi? Koji vam je sve stvorio na zemlji. Koji vam je sve stvorio na zemlji. Da nam to brzo ne prođe, da ga ne shvatimo. Pa da ne shvatimo. Stvorio kome? Nama. Govori upušen ljudima, ali posebno mu'minima. Sve što je stvorio, stvorio nama. Ono što drugi puno više koriste nego mi, naš islamski i muslimanski umet i ono što drugi koriste protiv nas. A to je Allah nama stvorio u prvom redu. Mu'minima. Jer Resulullah a.s. kaže u svom hadisu da Dunjalu vrijedi kod Allaha koliko krilo mušice kažira nikada ne bi napojio ni gutljaje vode. Ali njemu daje i njemu daj da bi to bilo dokazom protiv njega. Sve vam stvorio. Što znači i to je naša vjera. Ali u prvom redu kada se uspostavi vjera kroz namaz, zekat, post, hađ, sve ono što je uzvišen Allah te ta'ala propisao, onda će se i dunjaluk uspostaviti. ako se ne uspostavi vjera, Allah neće ni dunjaluk se uspostaviti. Jer oni koji danas imaju dunjaluk, a ne imaju vjere, takvima još konac nije došao. Jer oni idu do jednog stepena dok ne počnu sami sebe uništavati. Allaho propis, Allaho zakon. Ja'alna mutrafi, emrna mutrafiha fa fasaku fiha. Kad dođu do te granice, onda uzvišeni Allah odredi svojim kaderom, svojom odredbom da međutim, narodom ustanu oni koji ne valjaju, pa taj narod sami, oni helač učine svojim rukama. A iznikli su iz toga naroda. Ne može. Bez vjere se ne može ni dunjaluk uspostaviti. To je činjenica jedna. Ako ga uspostavi, to je privremeno uspostavljanje dunjaluka. Ne može potrajati. A kamoli onaj ko nije ni vjeru uspostavio. Kako će onda i dunjaluk uspostaviti? I zato on je taj koji vam je sve stvorio. Vama, o mu'mini, u prvome redu. Pa koristite te Allahove blagodati. U čemu koristite? U Allahovoj pokornosti. U tome da budete prvi na svijetu. U tome da ljudima pravdu donesete. Pravdu, rahmet i milost ove vjere. A ne zulum zulumčara da se širi i da ne ima toga koji će mu se odupriti. To nije isto tako normalno. Niti je to prirodno, kao što nije prirodno ono nevjerovanje. متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد متفائل بالغيث يسقي روضنا وسماؤنا شمس وصحو بادي متفائل بالزرع I prirodno je da mu'mini, mutekije prave, vode čovječanstvo i ovaj svijet. A ne, najgoriji kome je pravo, kome je krivo, ali je tako. Tum nestava ila sama i fesavahunne seba samava. Zatim se usmjerio prema nebu i stvorio ga sedam nebesa. Halaka seba til tibaka. Sedam nebesa, sedam katova nebesa. Vohu bi kulli še'in alim, a on sve poznaje i od tog svoga znanja poučava koga hoće, čemu hoće. I od toga jeste isto tako što nam se propisuje da istražujemo, da ispitujemo to, da uzmemo pouke iz ovih Allahovih u stvaranje što znači da naša vjera nije odvojena od cjelokupnog našeg života i svih radnji u našem životu. Sve je naša vjera. Kad legneš bismillah, kad ustaneš bismillah, kad sjedeš da. Zašto? Za raketu imat ćemo inša Allah ako ne imamo. Opet kažeš bismillah. Kad voziš avion bismillah. Kad učiš bismillah sve kad radiš u ime Allaha Đalešanu i znaš svoj cilj. Nije u ime mojih strasti, u ime mog profita, u ime moje časti, tako je u ime Allaha, Đelešanu u ime njega i živimo i umiremo i njemu ćemo se vratiti i ni malo sumnje u to ne ima. I to su ti ajeti na koji nas ovaj Kur'an i kerimo Kad bi naš umne dva, tri ajeta za početak uzeo, pa onda kasnije pet, šest, pa kasnije dok, dok, dok ne dođe do toga da cijeli Kur'an sprovodi. To bi bilo, to bi bilo pravo. Ali ostavi cijeli Kur'an Ostaviti Kur'an uz Ramazan da se uči. Ostaviti Kur'an hođama, nek oni uči, a mi ćemo platiti dobro. Ne može to Tako se ummet ne uspostavlja. I to onaj ummet kome je uzvišen Allah odredio da bude prvi da bude najjači, da bude pravedni, da bude milostivi čovječanstvu i tako dalje i tako dalje. Tako se ne uspostavlja. Moramo upoznati Allahove propise i njegove zakone, raditi po njima, prihvatiti, raditi po njima, za njih se žrtvovati i onda ako Bog da, inša Allah, očekivati je uspjeh i očekivati je napredak. Inače, ostavimo li svoju vjeru da ona bude u određenoj grupi ljudi, da ona bude u džamijama samo, da ona bude u određenim vremenima, u određenim mjestima i u određenim propisima samo, nema ništa od toga. Nije to što se od nas traži. Vidjeli smo malo iz ovih kuranskih hajeta a na desetine i stotine i hiljade kuranskih hajeta koji nam govore o jednoj tristoj temi na različite načine. A to je, vjerujte Allaha Đalešanu koji vas je stvorio, za njega živite, njemu ćete se vratiti. Budite iskreni njemu u pokornosti, u ibadetu Azza wa budite ti sa kojima će Allah biti zadovoljan. Nastojite njemu da udovoljite, da mu se približite. Trudite se. O tome nam govori Kur'an Nastojite da zadobijete njegovo zadovoljstvo, da dobijete njegov džennet koji je vječan, a čuvajte se džehennema koji je isto tako vječan. I zato kad ovo mu'min zna, šta ima da izgubi na dunjalu, vallahi ili ima ništa. I izgubit će samo ako ostane u neznanju. Izgubit će samo ako se još uvijek koleba gdje si. U kom sam džematu. Nemaš ti u kome si džematu. Ti si u Allahovom dželešanuhu džematu mu'mina. Gdje god vidiš hajr, priključi mu se. Kod ovog 5% hajr, s tobom ću biti 5%. Kod onog 90% s tobom ću biti 90%. Učestvovat ću gdje god ima hajra a ću gdje god ima šarna. Radit ću za ovu vjeru. To je ono gdje sam ja. Hova sam makom muslimin. On vas je nazvao muslimanima. I ne ima čovjek šta da izgubi. Mu'min na ovome dunjalu. I zato poruka je i ovoga reče kazivanje da nastavimo ako Bog da inša Allah i nakon Ramazani šerifa sa našim ibadetima svakako farzovina o tome nema ni govora to je obaveza i propis da se ne ustručavamo šta će nam poreći Allah je najpreći i nemojmo odgađati ni danas ću, ni sutra ću, ni do godine ću, ni za deset godina, vallahi, odmah moraš, jer ne znaš kad će ti doći. Pa kako ćeš pred Allaha sad kad te upita, što moj robe, što si to radio, ili što to nisi uradio, šta ćeš mu kazati? Bojio sam se Joze, bojio sam se ovoga, onoga šefa, bojio sam se firme, nemaš kut, nemaš obraza, šta kazati? Ništa to nije opravdanje. To je nama smiješno, ali je to ujedno i smiješno i žalosno. Što je to tako? A ne smije biti tako. Allah neka ti je najpreći. I pusti ljude šta će pričati, šta će govoriti. I nakon ovoga se više nima šta kazati. Dakle, nastaviti sa ibadetima farzove svakako, a s nafilama. Pokušaj makar dva rekata u toku noći klanjati na fili. Možda si nekada prespo kakav namaz nenamjerno, možda je nešto bilo. Allah će ti to u ovo nadomjestiti. Možda je nešto bilo, klanio si, ali ne znaš koliko ti klanio, dva ili četiri rekiata. Allah uzvišeni Nađuje iz sunneta, iz nafila i tako dalje. Pokušaj gdje možeš pomoći svojoj braći muslimanima. Gledaj koliko možeš od ove vjere što više pročitati i naučiti. Jer ona nije ograničena samo na hođe, muftije, na ove, na one. Ona je vjera svakoga ima jednu granicu koliko treba ti da znaš. Zar nije sramota da nisi ni jednom Kur'an i Kerim, barem u prevodu pročitao. Allahovu knjigu. Allah ti dao, objavio preko svoga Resula koji je i, i krvav iz bitaka izlazio, koji je hijđru pješke učinio, koji je toliko podnio na Allahovom putu, a nama teško u rahatluku, u toploj sobi, siti sjediti i pročitati nešto iz Allahove knjige. Hadisa Resula, ali i toliko knjiga imamo. Pa Allah i kogod ne mogućnosti da kupi, da plati, ne ima problema nikakva, inša Allah, to ne smije biti preprekom da dođe, da sazna, da nauči. To je naša vjera. Wallahi, ljudi su prije od onih najboljih generacija. Kad su ljudi držali do vjere kako treba. Znali po mjesec dana putovati. Po mjesec dana putovati radi jednoga hadisa. Radi jednoga hadisa. Pa nisu imali ovih mikrofona današnji. Kada bi sjedio imam i Buharija među ljudima, na stotine bi se učenika njegovih okupilo koji su zapisivali hadise, pa bi na svakih nekoliko metara stajao po jedan koji bi prenosio ono što se kaže onim drugim da čuju tamo, da zapišu i da zapamte. Dolazili iz udajanih krajeva da čuju jedan hadis. A taj koji je prešao hiljadu i koliko kilometara ili mjesec dana hoda, da čuje jedan hadis. Šta mislite kad ga je čuo? jer radio po njemu? To ne treba ni sumnjati. Radio i žrtvovo se za njega i primjenjivao ga. I zato je ovaj umet prvi bio. Ova vjera se nije proširila mačem i silom, jer nema prisile u vjeru, nego znanjem ljudi i djelovanjem ljudi, radom po ovoj vjeri, primjenom ove vjere. I danas onaj ko prihvati islam, Allah i većinom prihvataju zato što su učili u Kur'anu i kroz hadise, a ne zato što su vidjeli neke muslimane šta rade pa se na njih ugledali. A tako se slabo prima islam kad ide samo preko teorije. I zato gledajmo i nastojimo, svi smo mi odgovorni i svi ćemo mi biti pitani za svoju, za svoju vjeru. Prvo za vjeru sami sebe, a pa onda i za vjeru i primjenu i oni koji su oko nas i za koje smo zaduženi i svoje žene i svoje djece i svoje rodbine i komšiluka i opominji svoje bližnje onda sve dalje i dalje dakle to je naša obaveza to nije ništa tek tako slučajno pozivaj ud'u pozivaj u Allahovu vjeru prenesi makar to bio jedan ajet Možda neće od ovog mladoga primiti. Hoće od tebe ga Ne znaš gdje može biti hajr. I šta ti Allah može dati od blagoslova da neko preko tebe prihvati istinu. Da počne klanjati, da bude spašen od džehennemske vatre. Pa ima li ti boljeg hajra i većeg dobra od toga? I zato rad maksimalno za ovu vjeru. I nemojmo danas obeshrabri, nemojmo danas pokoleba, ono što čujemo na mnogim vijestima. udarali ovdje na muslimane, udarali onda na muslimane, uradili to od muslimana. Malta ne muslimani, teroristi muslimani su ti od koji hajra ne ima, muslimani su to, muslimani su to. Ta propaganda radi ispravno onako kako ti Allah propisuje, kako je činio njegov Resul Ali salam. Bilo pravo kome ili ne bilo, to je tuđi problem, nije naš. Mi ćemo raditi kako treba, ako Bog inša Ko je radio, neka radi još više. Ko nije radio, neka se pokrene i neka radi, jer ova vjera traži ljude koji će raditi po njoj i za nju, a onaj ko uradi za ovu vjeru, vallahi radi za sebe i on će sam koristi od toga imati. Da vas Allah se i nas nagradi dobro. Molim uzvišnog Allaha tabaraka wa da nam u Kabuli naš post naš kijan teravih, salat teravih i sve baljete u ovom Mubarek mjesecu. Molimo ga uzvišnog Tebareke da nam dadne da dočekamo i sljedeći Ramazan Šerif i još puno ovih Mubarek blagoslovljenih mjeseci. Molim uzvišnog Allaha da nam ne učini ovaj Ramazan Šerif posljednjim u našem životu na ovome Dunjaluku, već da nam dadne još prilika za rad na njegovom putu, kao što ga molim da, da nas sve učvrsti na pravom siratnom statinu, da nam pomogne i olakša u pokornosti njemu uzvišenom, u ibadetu njemu uzvišenom, إلى دعزاء وبيل سبحانك اللهم روضنا وسماؤنا شمس وصحو بادي متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجراد جل الحصاد متفائل بالغيث يسقي روضنا وسماؤنا شمس وصحو بادي متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجراد جل الحصاد متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أتضره يا قومنا سنارة الصياد متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أتضره يا قومنا سنارة الصياد فدعوا اليهود بمكر أسفارهم وديونهم نمل يدب بغابة الأساد متفائل بشرى النبي قريبة فغدا سنسمع منطقا لجمال